але й від району відірвався далеко. Розташований на північному сході України, він відчув на собі вплив і Харкова, і Донбасу, а центр його із дво- і триповерховими будинками громадився сучасно і солідно. Зате околиці, затоплені зеленою хвилею вишневих садів, ніби справжнє село, і, здавалося, на всій землі не можна знайти затишнішого і спокійнішого місця. Маленький будиночок, з вікна якого Іван Журба дивився на похмурий марш італійців, стояв саме там, де місто, власне кажучи, вже закінчилося, а село ще не почалося. До центру 15 хвилин ходу. До околиці, де вже видно розлогі ували колишніх колгоспних полів, теж не більше. Од вулиці будиночок відгороджений густими буйними кущами бузку. Колись між ними гаряче червоніли чорнобривці, тепер уся вільна земля акуратно розпушена під грядки. За будиночком, у дворі й на городі, такі ж дбайливо оброблені грядки. Саме вони врятували цієї зими від голодної смерті Івана Журбу і його друзів. Останні обози нарешті проїхали, а Іван усе ще стояв біля вікна і ворухнувся тільки тоді, коли дід із своєю хурою гною спинився перед ворітьми. Колись невеличку садибу від вулиці захищав невисокий міцний паркан, але в першу ж воєнну зиму. Його довелося розібрати на дрова. І тепер тільки три колючі дротини на благеньких стовпчиках відділяли вулицю від тютюнових плантацій Івана Журби. Дід заклав у рота два мозолястих на суглобах потемнілих пальці, де кам'яно жовто вирізнялися нігті, і пронизливо свиснув. Невисокий, бородатий напевне, сімдесятилітній, він дивився на маленький будиночок із ненавистю. Де ти там згинув, опудало одноруке? крикнув дід, хоч Іван журба йшов до нього. Не галасуйте, діду, спускаючись з ганку, сказав Іван. Третій день цигарки в роті не було, прохрипів дід. Закричиш тут, давай махорку. Встигнете, заїздіть у двір. Дай закурити виш, кварку, кажу тобі. Дідові очі аж кров'ю налилися. І журба зрозумів, що далі зволікати і справді не можна. Витягнув із кишені туго набитого кесета, простягнув дідові. У того аж руки затрусилися від нетерпіння поспішаючи, проклинаючи свої старечі неслухняні пальці, скрутив папірця у конусну, схожу на квітку крученого панича дудочку, зігнув її колінцем, насипав з долоні махорки і вогню дай. Не життя якась нерозв'язна проблема. Звичайний сірник не бачена розкіш. Скоро на кресало знову доведеться переходити. Іван дістав запальничку, клацнув, гнотик засвітився. Дід прикурив жадібно, на мить забув про все на світі і про Старогорськ, і про італійців, і про власну конячину, і про війну. Все змила й затопила давно очікувана насолода від смаку запашного тютюнового диму. Він затягнувся раз, удруге, відчув гіркий нікотин глибоко, аж у легенях, і щасливо усміхнувся. Небагато людині треба для щастя. Мла з очей зникла, зір загострився. Тепер дід бачив усе до дрібних деталей. Худорляве вчора поголене лице Івана Журби вже не викликало ні відрази, ні люті. Навпаки, зараз воно здалося навіть симпатичним, це довгасте, інтелігентне, ще зовсім молоде обличчя. Тобі скільки років було, як війна почалася? спитав дід. Двадцять три. А руку де закопав? А то не ваша печаль, діду. Невідомо чому розсердився Іван. Давайте сюди. Зови гній у двір. Підожди, дай докурити. Макаронників бачив? Бачив. Давайте, давайте, нічого на вулиці стовбичити. Стерво ти паршиве. І відрижка капіталізму, смачно вилаявся дід. Для тебе війна рай земний. Правильно, погодився журба, сущий рай. І догадалося ж Терво, руками в боки вперся дід, не маючи ніякого наміру облишати розпочату тему. Люди, хліб святий сіють, потом умиваються. А він чучуном промишляє.